Miri i dobro poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas smo posebno radosni što vam možemo i čestitati Uskrs i zaista vam želimo da ovo uskrsno vrijeme koje je pred vama provedete u miru i da promišljate o temi o kojoj ćemo danas razgovarati u našoj emisiji. Ove godine na uskrsni ponedeljak smo bježili Dan planeta Zemlje, Stoga i ovu emisiju, baš kako bi volio naš sveti otac Franjo, posvećujemo našoj sestrici zemlji. Zagrebačko područno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda Blaženog Alojzija Stepinca održalo je od 5. do 7. travnja u Franjevačkom samostanu na Košulju 19. susret za trajnu formaciju članova vodstava mjesnih bratstava s temom Laudato Si, enciklika Pape Franje o brizi za zajednički dom – Sudjelovalo je 37 članova OFS-a iz 19 bratstava. Susret je organiziralo povjerenstvo za formaciju u suradnji s područnom tajnicom Hildom Schwarzmeier, a moderatori rada na susretu bili su područni ministar Zdenko Viljevac i područni duhovni asistent fra Zvonimir Brusač. Vidimo zapravo da ovaj cijeli mjesec travanje je obilježio upravo taj pristup promišljanju iz našeg franjevačkog konteksta o brizi za sve što je stvoreno. Jedan od e, najvažnijih hrvatskih znanstvenika koji je vrlo rano prepoznao vrlo važnu poruku enciklike Laudato Si je i naš današnji gost, profesor Valerije Vrček s Farmaceutskog biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kojemu želimo dobrodošlicu. Hvala, Profesor Vrček pisao je već u nekoliko navrata o enciklici, između ostalog i u glasu koncila i istaknuo je kako se enciklika pojavila baš u vrijeme sveopće zabrinutosti zbog klimatskih poremeća i zbog najave znanstvenika da je na pomolu šesto masovno izumiranje vrsta. Mnogi znanstvenici, političari i vjerski vođe pozdravili su i dočekali encikliku kao novu nadu. Profesor Vrček e, smatra kako središnja tema enciklike nije u svjetskoj javnosti izazvala očekivanu pozornost, premda je gubitak bioraznolikosti već sada velik, vidljiv i mjerljiv, kako piše. Profesor je nekoliko godina radio na znanstvenim projektima na njemačkim sveučilištima Ulmu, Münchenu, na institutu Max Planck, nekoliko američkih sveučilišta, dobitnik je nagrade Vladimir Prelog za organsku kemiju i stipendije zaklade Aleksandra von Humboldta, 2010. godine školska knjiga objavila je njegovu izvrsnu knjigu Druga strana potrošačkog raja u klopci između bolesti i zdravlja, a ostala je zapaženo i drugo zdanje koje je napisao GMO između prisile i otpora, što je svakako preporučamo da i sami pročitate jer ćete u njoj otkriti neke nove pristupe ovim temama. Dakle, enciklika Laudato Si tema je naše današnje emisije. Ona je dobila svoje ime e, sukladno nazivu, odnosno zazivu Svetoga Franje Hvaljem budi gospodine moj, koji u pjesmi stvorova posjeća na to da je zemlja naš zajednički dom i da isto tako poput sestre s kojom dijelimo postojanje i poput majke koja nas prima u svoje naručje kako piše. Papa Franjo u enciklici precizno detektira ključne probleme našeg društva, a to su globalno zatopljenje, klimatske promjene, zagađivanje, dizanje razine mora, osiromašenje biodiverziteta, nejednako raspodjelu hrane, nedostatak vode i nedostatak prava svih na vodu. Papa potom ukazuje na planetarnu nejednakost, na vanjski dug siromašnih zemalja koji se pretvorio u pravo iskorištavanje. Enciklika je nastala kao rezultat gotovo jednogodišnjeg rada s brojnim stručnjacima i uistinu predstavlja jedan od vrlo značajnih dokumenata koje bismo svi skupa trebali puno češće uzeti u ruke. I evo sad na samom početku, profesore Vrček, vi ste na formativnom susretu na Košljinu održali vrlo zanimljivo izlaganje pod nazivom Stanje prirode i okoliša u kojem živimo, Prikazali ste prvo i treće poglavlje enciklike i iznosili ste o tome zapravo i svoje spoznaje objavljene u publikacijama, ali općenito rezultat svega što ste do sad napravili u profesionalnom segmentu vašega života. Ali evo na samom početku jedno dosta općenito pitanje. Što se po vašem mišljenju sve promijenilo u svijetu od 2015. godine kada je objavljena ova vrijedna enciklika? Da, to je teško pitanje. Je li nam <clears throat> teže ili lakše? <laughs> Pa dogodilo se, dogodilo se mnogo toga što je loše, ali i dobro. na kraju krajeva sama enciklika je znak vremena. Očigledno je papa Franjo prepoznao e, probleme u koje smo ušli, kojima smo često i sami krivi i e, nas se zajedno sve da se suočimo s tim problemima. I neki su problemi e, nakon ovih par godina još gori. posebice onoga što se zove narušena e, bioraznolikost, gubitak bioraznolikosti. E, druge stvari također nismo riješili kao što je klimatski poremećaj, o tome već svi govore, o tome svi nešto znaju. Tako da su mnogi trendovi jako loši ali, ali treba reći drugu stranu. Dogodili se neke zanimljivi ovaj, momenti, neke promjene e, koje su, ja se nadam, nadahnute upravo uh, ovom enciklikom. Da ću možda tri zgodna primjera. Mhm. Imate e, recimo jednu zabranu na, e, u Havajima o, kojoj ljudi malo znaju, a to je zabrana kozmetike za sunčanje jer je otkriveno da mnoge kemikalije koje su u toj kozmetici zapravo talože se na dno mora i, i izbjeljuju e, koraljne grebene. Mhm. O koraljnim grebenima često govori Papa Franjo u svojoj enciklici, on je osjetljiv na tu podvodnu šumu na, tu, na taj jedan reći, epicentar bioraznolikosti i ljepote života, a zna se da te kemikalije koje koristimo u kozmetici da zapravo u, guše i ubijaju te korene grebene. To je zapravo nešto kao amazonska šuma, ali pod vodom. Mhm. Dakle, naravno je to jedan centar, jedno središte bioraznolikosti, a i sama bioraznolikost je središte njegove enciklike. E, taj moment je zanimljiv. E, nije isključeno da su lokalne vlasti bile inspirirane ovom enciklikom. E, drugi moment koji se upravo sad događa u Sjedinjenim državama gdje se vodi jedna, ajmo tako reći, ovaj, politička i, i regulatorna bitka oko zaštite čistoga zraka gdje nadležne institucije po, po narudžbi ovih um, Trumpove administracije žele zapravo olabaviti visoke standarde za zaštitu zraka, pogotovo što se tiče žive nekih PM čestica i tako dalje, da ne ulazim u detalje, ali je zanimljivo tko je na drugoj strani i tko se protivi tome, e, to su mnoge kršćanske udruge, e, Franjevci, Sestri milosrdnice, katolički ovaj, e, udruge za zaštitu okoliša, ali naravno i mormoni i baptisti, E, koji, se, e, koji su se udružili u prigovorima e, zbog namjere Trumpove ove ovaj, administracije, dakle da snizi standarde za kvalitetu zraka, a zapravo je osnovni motiv katoličkih udruga, posebno onih koji se bore za pravo na život, koje smatraju da je pravo život nerođene djeteta iznad prava na izbor. oni su sad zapravo poručili svima nama da to nije dovoljno, da treba proširiti tu odgovornost i omogućiti i pravo majkama na čist zrak jer zna se da živa vrlo ne, ne, nepovoljno djeluje na razvoj ploda, dakle nerođena djeteta, prelazi onu, onu, onu placentu i moždanu barijeru i uzrokuje prilično nezgodne neurološke poremećaje, opet da ne idemo u detalje. E, motivacija ovog otpora sa strane katoličkih udruga i kršćanskih udruga je zapravo upravo ta enciklika. još jedan moment koji se događa u Europi također je e, u skladu s onim što govori papa u svojoj enciklici, a to je e, promjena regulacije i jednostavno stava prema, prema plastici. I to onaj plastici koja je e, namijenjena za jednokratnu uporabu, koja zapravo hrani našu komociju i tu našu kulturu odbacivanja, dakle uzmi, potroši, baci. E, plastika je dakle simbol e, tog stila života kojeg ćemo morati zaboraviti jer je Europska e, komisija prihvatila odluku Europskog parlamenta da se jednokratna plastika zabrani i da i to je sad uveden je naravno prvo jedan vrijeme počeka mm moratorij e, ali bit, bit će aktivirana ta zabrana za dvije do tri godine. Mhm. Dakle to su sve zanimljivi momenti koji su baš u skladu sa sa porukama i sadržajem enciklike. Ja bih čak više volio govoriti o tome, o tim pozitivnim momentima, jer zapravo je cijela ta enciklika koliko god izgleda e, i koliko ona je zapravo zabrinutost za za stanje u svijetu, u okolišu, u prirodi, mhm. ipak e, e, je to jedan kršćanski pogled prema napred, prema jednoj boljoj, čišćoj zemlji koju trebamo ostaviti svoje djeci. Dakle, e, papa ne želi da dobimo dojam nekog pesimizma, slijeganje ramenima, ne znam, bježanjem od problema, nekim fatalizmom. to je zapravo jedna, ajmo tako reći, ekološka eshatologija, pogled u, u, jedan, u jedan bolji život kojeg e, i bolji svijet. I poziv na akciju, jel? E, naravno, naravno. E, I to je, dakle, enciklika je definitivno jedna motivacija posebno za, za nas kršćane. Kada je objavljena, e, zaista je bio iznenađujuće dobra reakcija, ono što smo mogli vidjeti u javnosti, e, zapravo je istaknuta njena sveobuhvatnost, da je stvarno ekstenzivna, da obuhvaća ključna područja. Između ostaloga podijeljena je zapravo i na šest tih područja koje zahtijevaju posebnu analizu. Jednu ste vi e, istaknuli vrlo jasno gubitak bioraznolikosti kao jednu središnju točku kojom se vi najviše bavite, ali i drugi važni onečišćenje i klimatske promjene voda, e, dakle gubitak bioraznolikosti, pogoršanje kvalitete ljudskog života, srozavanje društvenosti, planetarna nepravda, ali i slabe reakcije na probleme s kojima se susrećemo. Pa dobro, ako želite nešto ovaj, ignorirati, onda je najbolje prešutjeti. E, vrijeme vas onda ovaj, zaboravi. Mhm. ali, ali ipak moramo, moramo reći da je ovaj papin apel e, zbog ovih klimatskih poremeća, ono što zovemo globalno zagrijavanje, otapanje ledenjaka i tako dalje, ipak je to prihvaćeno i u ovaj, ajmo tako reći, sekularnoj, lajočkoj um, i Europi i svijetu. E, prihvaćeno je vrlo i bučno i, i, i dobro namjerno, ali e, ono što ja cijelo vrijeme želim e, upozoriti da ova druga tema, a to je narušena bioraznolikost, da je prošla nekako ispod radara mhm. javnosti. Um, I to me, žalosti zato što je bioraznolikost, a ne klimatski poremećaj, zapravo leitmotiv ove, ove enciklike, zato što bioraznolikost u sebi sadrži i puno teologije, za razliku od klimatskih poremećaja, koji su, ako ajmo tako reći, <laughs> sekularna mhm. tema, a, i zato što je sama bioraznolikost zapisana u naslovu enciklike, jer Laudato Si, sami ste rekli, to je onaj, to je onaj tekst, to je onaj uvod u pjesmu mhm. e, Svetog Franja Asiškog, uh, Budi, sa svim stvorenjima svojim. Dakle, bioraznolikost ima jednu teološku komponentu, ima jednu moralnu, estetsku, ona je ljepota svijeta. Mm. E, Bog je stvorio um, bioraznolikost života, dakle to je bogatstvo odnosa, to je sveukupnost životnih oblika koji zapravo hvale Boga mhm. i slave Boga. I e, na kraju krajeva čak u enciklici piše da je bioraznolikost neka vrsta slika, prilika, otisak e, e, bioraznolikosti samog Boga, ako tako mogu reći, jer Bog nije sam, e, mhm. on je u zajednici osoba. Dakle, to piše u enciklici, on je, to trojstvo je ostavilo otisak u ovom svijetu i kroz bioraznolikost svijeta, životnih oblika, stvorenja. Papa nas posjeća da ako pristupamo prirodi i okolišu bez otvorenosti i divljenja i čuđenja koje je imao Sveti Franjo, Naša će stajališta biti stajališta gospodara, potrošača i pukog izrabljivača prirodnih dobara, koji nije sposoban postaviti granice svojim neposrednim interesima. Priznajući da postoji mnoštvo različitih mišljenja vezanih uz tu situaciju i moguća rješenja, Papa drži da samo iskrena rasprava među znanstvenicima koji poštuju različitost mišljenja može pomoći da pronađemo izlaz iz te situacije. E, vi ste i sami rekli kad smo se pripremali za, emisiju, ali i ostalo je to zabilježeno u drugim medijima, da je Papa uspio okupiti veliki broj znanstvenika e, pri pisanju ove enciklike. Priča se da je zaista jako veliki broj surađivao, više od godinu dana Uh, je li možda i to jedna od, jedna od stvarno jednih prepoznatljivih plodova koje možemo vidjeti da je, da je uspio zapravo ujediniti ta stajališta? Da, to je on, ja mislim, jako dobro obavio, naravno i ljudi uz, uz njega i to je, to je zapravo jedna, isto jedna temeljna poruka enciklike, to je poruka njegove cjelovite ekologije, integralne ekologije, koja ne želi ostati samo u, na razini nekakve biološke discipline, Dakle, ekologija o kojoj govorimo ovako svakodnevnim e, jezikom zapravo pripada formalno u biološku disciplinu i to je jedan prilično a ovaj, reducirani oblik pristupa mhm. okolišu, zaštiti okoliša, prirodi i svijetu. E, on je dakle oteo taj pojam, ja bih rekao, e, znanstvenoj zajednici i učinio ga je puno, puno um, smislenijim, sadržajnijim i vrijednim. Dakle, to je ta njegova cjelovita ekologija koja je naravno, mi je kršćani prepoznajemo da se zapravo radi o teocentričnom e, pristupu e, jer se sve na kraju krajeva vrti oko Boga. E, on je alfa i omega i to je nama vrlo jasna šifra, mi to prepoznamo kao jednu, kat, mhm. ajmo pod navodnicima reći katoličku ekologiju. Ali da je ono kupio ljude, to je dobro, naučio je i kako se to radi, u, u enciklici se itekako poznaje potpis i tekst mnogih e, vrhunskih znanstvenika, e, što je zapravo lijepo. Čak ima i ljudi koji nisu e, ne samo katolici, nego nisu niti vjernici, već agnosici, ali to je, to je upravo po onome tko nije protiv nas, taj je s nama. To, to je zapisano puno ranije u, u evanđelju. Dakle, takav pristup je upravo u skladu sa tom njegovom porukom cjelovite ekologije, u tome on uspio i to je posebna vrijednost ove enciklike, ali pazite, ako su pozvani svi, um, a onda smo pozvani i mi, posebice da, da učinimo njegove napore um, um učinkovitim, mhm. da one zapravo, ovo je, to je, ponavljam, to je, to je jedan motivacijski govor, to je jedan motivacijski tekst koji nas poziva da, da, da prepoznamo našu odgovornost prema, prema okolišu i svijetu, a posebice prema zapravo ne samo nerođenima, nego onima koji nisu ni, ovaj, koji, koji tek nadolaze, koji, koji on zove nadolazeća generacija. On govori o međugeneracijskoj pravednosti, dakle mi smo dužni ovaj svijet ostaviti eh, našim nepoznatim nasljednicima, eh, ta, takva ekologija je stvarno e, daleko iznad ovoga e, što nam se prodaje kroz jednu, e, ipak, ajmo tako reći, plitku biološku disciplinu. Hvala vam na ovom prvom dijelu. Poštovani slušatelji, čujemo se ponovno nakon kratkog predaha. nas natrag u emisiji Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas na poseban način e, razgovaramo o enciklici Laudato Si koja je objavljena 2015. godine. Evo nedavno smo obježili Dan planeta Zemlje i danas u našem gosti kod nas je došao i profesor Valerije Vrček s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se duži niz godina bavi ovim područjem i govorili smo u prvom dijelu dosta opsežno i, i nastojali smo stvarno ukazati na neke glavne karakteristike i ono što smo mogli svi već vidjeti kroz encikliku od trenutka kad je objavljena do danas. Sada idemo na one stvari koje zapravo su potaknule dosta veliku raspravu nakon što je objavljena pa evo profesore Vrček na samom početku ovog drugog dijela e, snažan se naglasak stavlja i na kulturu odbacivanja. Što je to točno i što se podrazumijeva pod tim pojmom? Hm, tu smo već otvorili um, na neki način kad smo spomenuli plastiku, meni ona uvijek uh, uh, predstavlja, simbolizira dakle taj jedan um, uh, taj jedan nemaran i komotan ovaj odnos prema stvorenome, prema okolišu, na kraju krajeva i prema materijalu kakva je plastika. Dobra je, dobar je to <laughs> materijal, ali kada se pravilno koristi dakle, kultura odbacivanja je zapravo, ja bih rekao, um, jedan, jedan, jedan grijeh komocije, um, jer um, ono što enciklika nudi i na što poziva ljude je to takozvano ekološko obraćenje, ali ono zahtjeva od ljudi promjenu uh, stila života, a to je ponekad uz naše navike najteže. E, dakle, ne traži se puno. Um, traži se jednostavno ovaj, da promijenimo e, stil života kojeg u prvom redu plaća priroda, ali konačno plaćaju onda i ovaj, druga stvorenja, uključujući biljke, životinje i samog čovjeka naravno. E, teško mi je govoriti o kulturi, dakle, odbacivanja, jer svi na neki način sudjelujemo o tome. Kako je na primjeru jednom konkretnom kada idemo na tržnicu ujutro i zaboravimo ponijeti platnenu torbu i jednostavno prvo što će nam ponuditi je plastična vrećica. E, da, zato što to odgovara našem stilu života, o tome se radi. E, kako ga promijeniti? Pa prvo bi trebalo, prvo bi trebalo stvarno prikupiti dakle, jedn, um, informacije u, u smislu inventure da mi vidimo gdje završava ta plastika, Europa eh, je sad imala vrlo velikih problema oko mm, zbrinjavanja plastike jednostavno stoga što je nije rješavala na način kako je to bilo ovaj, dogovoreno i kao što se očekivalo. To ljudi možda i ne znaju velik dio plastike kojeg producira Europa, kojeg eh, dakle rabi, nije završio dakle u postrojenjima za reciklažu za o, e, ponovnu oporabu, već je to sve brodovima išlo u Kinu. Mm. Prije godine dana, prije gotovo točno godine dana, Kina je zabranila uvoz europske i američke plastike, dakle otpadnog materijala i ovaj, stavila je zapravo e, cijelu Europu pred, e, pred kako da kažem, pred živi zid gdje smo konačno izgubili smokvin list i vidjeli da se ponašamo neodgovorno sad Europska komisija pokušava to rješavati tom zabranom jednokratne plastike. Sve to je jako povezano, sve to su jako globalne i političke ovaj, priče, ali u pozadini se ipak skriva taj naš neodgovorni odnos prema materijalu, jer plastika nije smeće. Plastika je materijal koji se može ponovo iskoristiti kao i svaki drugi. Smeće nastaje onda kad pomiješamo sve te materijale, papir, koru banane i plastiku, I, ove, a to je, to je zapravo drugo ime komocija. To smo imali primjere takve e, i u našim gradovima da ljudi odvajaju i onda se na kraju dogodi da vidje da sve završi ipak skupa u nekakvom skladištu pa su onda i sami obeshrabreni zašto se ja bavim toliko, bavim toliko odvajanjima, na kraju vidim da opet sve završi skupa. Dobro, to bi trebalo provjeriti, ali jedno je sigurno, a, slabi smo u odvajanju. Mm. Kad gledamo u postotku nekakvom, dakle daleko ispod europskog prosjeka, ali kažem i taj europski prosjek kao što vidite bio je smokni list za mnoge stvari. Dakle, e, jednostavno mislim da se gušimo vlastom e, smeću, a sve je to posljedica načina života. Da. E, jako važan dio je i tehnološki napredak koji je, se vrlo jasno ističe u samoj enciklici i on je zapravo povezan sa svim ovim temama. Kako vi zapravo komentirate onda upravo taj dio koji se odnosi na tehnološki napredak? Da, Papa je e, potpuno svjestan da mnoge probleme u svijetu, ako hoćete od gladi, pa do ekoloških problema, ne mogu riješiti nova tehnološka rješenja. Mnogi vole vjerovati da je sve probleme moguće riješiti e, uz pomoć razvoja znanosti, i društva, pogotovo tehnologijskog razvoja, a tako se recimo često govori o tome da nam je potrebna genetski modificirana proizvodnja usjeva hrane jer nas je previše, jer je populacijska bomba neizdrživa. Međutim, e, e, svi dobro znamo koliko se hrane odbacuje, e, koliko hrane završava u smeću i svi znamo da zapravo glad u svijetu nije tehnološki problem, nego socijalni. Hoćete, ekonomski, socijalni problem pravedne distribucije dobara i to je opet ono što vrtimo i što se vraćamo na pojam cjelovite ekologije, jer nije ekologija samo briga o odnosima među vrstama, među jedinkama i nije ekologija samo zašta okoliša, već uključuje i te ekonomske, socijalne, kulturne momente dakle i brigu o nadolazećim generacijama. To je puno dakle jedna, jedna integralnija vizija, jedan holistički pristup e, problemima koji se ne mogu rješavati e, jednom e, nekakvim laboratorijskim izmom poput genetski modificiranih organizama. Tu je enciklika vrlo zanimljiva pa i eksplicitna jer je to jedan crkveni dokument koji se po prvi puta ovako detaljnije i izravnije bavi recimo genetski modificiranim mhm. usjevima. Oni su baš ovo što vi kažete, oni su simbol biotehnologijskog razvoja, e, to je zastava kojom mnogi mašu da je to konačno rješenje za gladu e, glad u svijetu. Međutim, oni su na tržištu već 25 godina, nisam primijetio da je manje gladnih u Africi. Mhm. Dakle, e, ne može vam problem koji ste stvorili um, ekosocijalnim um, kaosom, ne možete ga rješavati nekakvim tehnološkim, laboratorijskim izumima ili jednostavno, jer to nije, to nije znanost um, isključivo, to je društvo je mnogo širi i složeniji. Što mislite, je li zapravo ta glavna poruka integralne ekonomije prepoznata u, i u široj općoj javnosti i unutar crkvene javnosti? Je li ta enciklika u istinu došla na plodno tlo? To mi je teško reći. bilo bi dobro da tako bude barem među nama. Dakle, ovaj, kad kažem među nama, članovima crkve i onima koji bi trebali biti potaknuti uzeti tu encikliku, prelisati um, i dakle promicati je zato što je mm, to je jedan zapravo jedan krasan i dobar primjer kako se crkva odlučila ući u, u, probleme, ekološke probleme svijeta, u koštac sa zaštitom okoliša i ne bi bilo dobro da to prepustimo isključivo drugima, e, ne znam čemu, ono, nečem što ja zovem lubenicama ili zelenim ljevicama i tako, e, jer jedno je sigurno da je mnogima žao e, što se crkva odlučila na ovako hrabar korak, ući dakle u područje ekologije, mm. okoliša, Um, mnogi su htjeli zapravo ekskomunicirati crkvu iz tog područja. imate čak i ured, uredne, uredno tijek tih događanja, e, uredne reference. Radi se, da skratim, uh, jednostavno o ideološkom pristupu gdje se dakle, crkva želi isključiti iz e, brige o okolišu. Um, Imate tu niz takvih pokreta kao što su bilo ekofeminizam, bilo, bilo ovaj new age, svi su to dakle pokreti koji su eh, ovako izvana vrlo zeleni, a zapravo su prilično ideološki dakle obojeni i njima ne odgovara ovo što je papa uradio, a ja bih rekao da je stavio nogu u vrata i da je, da je spriječio da se crkva isključi iz vrlo važnog dakle područja goroček e, zapravo područja, e, koje i problema koji nam predstoje u, da se riješe. Um, Tema nije rezervirana za nekog isključivo, već naravno, Naravno, Čekuje se puno veći angažman. Ali baš zbog toga što je to Papa uradio, mm, mi moramo prepoznati te šifre, mm. šifre cjelovite ekologije i moramo dakle mu dati podršku. E, isto tako jako važno je spomenuti da cijela enciklika se temelji i naglašava važnost dva načela općeg dobra i međugeneracijske pravednosti. Upravo međugeneracijsku pravednost ste vi napomenuli i, i ilustrirali na primjeru generacija koje tek dolaze. Koliko mi sad stvarno ovoga zapravo više filozofsko pitanje promišljamo o tome što ostavljamo generacijama iza nas, ne nužno odmah našoj djeci, a, već zaista što će biti od te zemlje na kojoj se mi sad nalazimo za stotinu godina, kako zapravo tome pristupiti kako senzibilizirati javnost da uistinu shvati koliko je ovaj problem važan. Ha, gledajte, to je povezano sa ne, e, pojmom, koji se često vrti u medijima, to je drživi razvoj, o njemu mnogi vole glasno pričati ali on zapravo nije moguć bez te međugeneracijske solidarnosti. I taj papin e, vrlo eksplicitan zahtjev je zapravo utek, e, jer e, s jedne strane svima su puna usta održivog razvoja, a istovremeno se na vrlo nepošten način odnose prema nadolazećim generacijama. Uzmite samo primjer koji se također obrađuje u enciklici tog prava na pobačaj ili primjer manipulacija um, embrionalnim stanicama. tu su, dakle, oni koji istovremeno zagovaraju drživ razvoj, vrlo slijepi prema uh, nadolazećim generacijama, jer, jer su upravo abortusi i manipulacija embrima primjer vrlo poremećenog odnosa prema, prema, prema našim budućim nasljednicima. Dakle, e, to, to spominje i papa u svojoj enciklici i smatra da da doslovno kaže da zabrinjava ta činjenica kada se neki ekološki pokreti koji, koji brane integritet okoliša, a da istovremeno e, istovremeno opravdavaju ovaj, manipulacije bilo na ljudskim membrima, bilo da, da nisu protivnici pobačaja. Ali isto tako interesantno da sama enciklika potiče i na političko djelovanje. Ono što papa zapravo vrlo realističan u pogledu tih dugoročnih ciljeva kako je već netko napisao, te smatra da je potreban pritisak javnosti kako bi došlo do odlučnog političkog djelovanja. Dakle, taj pritisak već smo spominjali. Može li on uistinu doći eh, s ove naše razine, ajmo to tako reći, Mislim, vi se bavite cijeli život s ovim temama. Jako je malo zapravo znanstvenika i u Hrvatskoj koji su spremni otvoreno reći i jednostavno pokušati poticati što više da, da ljudi počnu promišljati o tome i da se aktiviraju, dakle da, da djeluju, da jednostavno kažu da im je stalo, ali da svojim životom pokažu koliko žive sve te poruke. Ha, gledajte, mislim, znanstvenik je čovjek kao i svaki drugi, ima, ima nekih svojih motiva, E, inspiracija, ali na kraju krajeva ima i problem, e, i znanstvenik ima problem sa obradom informacija ako hoćete. Mhm. Jer ono što papa sigurno traži od nas je da budemo odgovorni, ali da razumijemo da razumijemo problema. To znači da morate doći do nekakvih e, barem preliminarnih, barem osnovnih informacija jer govor recimo da se vratimo na narušenu biraznolikost. Nije to, nije to prazan govor. Brojke iza cijele te priče su zapravo vrlo, vrlo vrlo um, e, surove i ovaj vi kad e, da pače neki znanstvenici smatraju da se nalazimo dakle spomenuli ste i u uvodu u takozvanoj um, šestoj fazi masovnog izumiranja vrsta. Evo što to točno znači samo da za slušatelje koji možda nisu dovoljno upoznati? E, to znači da, se, e, da, da, je, da je to <laughs> vrlo mjerljiva stvar, a to znači da mnogi sisavci, e, ptice, ali to je ono što je vidljivo pa smo na to prilično osjetljivi, ali mnoge vrste poput kukaca, um, gusjenica, mislim vrsta, naravno, uh, vrsta koje zapravo i nismo ih ni svjesni, recimo eh, jedan grumen zemlje, isto jedan, jedan eh, jedno središte bioraznolikosti, raznolikosti, ta masovno izumiranje se mjeri i, i to dolazi do eksponencijalnog nestanka vrsta zbog ljudskog djelovanja mi smo dakle jednostavno ubrzali nestanak vrsta, dakle ne govorimo o onim, onim vidljivim um, uh, uočljivim uh, vrstama koje, na koje smo jako senzibilizirani, nego se radi o onim vrstama koje zapravo su temelj možda i ekološkog sustava. Um, recimo, za primjer samo da vam dam, uh, najnovije studije na sjeveru Njemačke pokazuju da je masa kukaca pala za 80% u prošlih 25 godina. Zbog čega? Zato što masovno koristimo insekticide, mhm. pesticide, o svemu tome piše i, i papina enciklika. Dakle, stvari su vrlo povezane. Vi, mi smo pristali na civilizaciju koja kruh više ne zna proizvoditi bez kemikalija. Istovremeno te kemikalije ubijaju mhm. gotovo temelj nekog ekog sustava. Spomenuli ste pčele, da, govorimo često o, i o pomeru e, pčela, E, vrlo vjerojatno je to vezano uz te neonikotinoidne insekticide koji su trenutno na, na e, u moratoriju, barem u Europi, dakle zabranjeni su, ali to su one kasne reakcije na, na već vrlo vidljive štete. Dakle, e, mi moramo znati te neke osnovne informacije da bi mogli djelovati, pa ako hoćete, i politički. Hmm. Dakle, ne radi se o o, o praznoj priči, o upozorenjima bez ovoga temelja, ali kažem, e, bilo bi dobro e, proučavati ovu encikliku, e, ali također i proučavati na jednoj kako da kažem, neću sad reći analitički, ali, ali stvarno na, razini osnovnih informacija što se to zapravo događa sa našim svijetom. Jer to je pitanje papino, što se događa to našem svijetu i enciklika je zapravo o brizi za zajednički dom. Jako puno važnih tema, naša emisija polako ide kraju. Evo sad četiri godine nakon enciklike, kada biste trebali dati neku ocjenu onoga što smo mi napravili u Hrvatskoj, sigurno nismo napravili dovoljno, je li tako? Pa nikad ne treba biti zadovoljan, e, jer, ovaj, ali, ali ne, ni depresivan. Dakle, e, ovo je, ja bih rekao, ipak enciklika nade i on, papa završava zapravo i svoju encikliku um, primjerom jednog starozavjetnog rangera bi ja nazvao, a svi ga znamo kao Noa. Mm. Dakle, on se itekako brinuo o vrstama i spasio je zapravo jednu ljepotu života ako baš hoćete, ali e, on, i zapravo završava onda da ga doslovno citiram, kaže dovoljan je samo jedan dobar čovjek da se nada vrati. Pritom misli na novu. Dakle, nikako, nikako gledati ovaj svijet oko nas kao, kao, kao, kao prostora raspada, i proces e, loših, loših trendova i tako dalje. Toga treba biti realan, dakle ne zatvarati oči, ali, ali kao što sam rekao, ekološka, e, kršćanska ekologija pretpostavlja neku nadu, neku ljepotu u svemu tome. E, trebamo imati, dakle, i otkriti motive, prepoznati motive i, i razloge zašto čuvati ovaj svijet oko nas. Mhm. Dakle, to je poruka ove e, enciklike nikako ono jednostavno surovo upozorenje da nešto nije u redu. Svakako vam preporučavam, poštovani slušatelji, da ovo vazmeno vrijeme uzmete encikliku Laudato Si, pročitate, ima malo više stranica, ali svaka je stranica na svoj način posebna i da jednostavno prepoznate važnost e, ovih tema koje smo mi nastojali u današnjoj emisiji vrlo jasno naglasiti. Članovi OFS-a su prema svom pravilu i konstitucijama dužni sljedeći primjer Svetoga Franje djelatno promicati inicijative za očuvanje stvorenog, i surađivati u naporima da se izbjegne zagađivanje i uništavanje prirode, ali da se stvore životni uvjeti i okolina koja neće ugrožavati čovjeka. Eto, svi bismo trebali zaista potražiti više informacija i uložiti neke svoje dodatne napore da bi mogli u konačnici dati svoj doprinos u očuvanju naše zemlje. Poštovani profesore, ja vam se zahvaljujem što ste došli današnju emisiju. Siguran sam da ćemo se družiti još ne samo jednom godišnje kada obilježavamo Dan planeta Zemlje i kada naglašavamo upravo ovo koliko je zapravo važna tema kojoj smo danas posvetili emisiju. A ja ću završiti uz stihove one koji su zapravo obilježili cijelu encikliku Laudato Si, stihove našega oca Franje. Hvaljem puti gospodine moj po sestri i majci nam zemlji, ona nas hrani i nosi, slatke nam plodove, cvijeće šareno i bilje donosi. Poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija Poziv u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu, mir i dobro. Znam da samo ti možeš stišati Ove što me hoće odnijeti I znam da samo ti me možeš smiriti I svojom ljubavlju srce ispuniti Da ne tražim na krivim mjestima gdje nisi ti Kad dođe tama odan svud ti budi svjetlo mome koraku Ti budi svjetlo mome koraku Kad tama nadvije se na moj put Ti budi svjetlo mome koraku Kad tama nadvije se na moj put Tvoji putovi svi su krivutavi A svijet me ravnom stazom hoće voditi Pa tada pomislim neću izdržati Jer breme teško je zemlji me privlači Ti me podižeš, srce mi osnažiš Da i u boli za te može kucati Znam da sam najveći kada sam pred tobom u istini Pa makar najgrešniji Tvoja me ljubav čini velikim Tvoja me ljubav čini velikim Kada sam pred tobom u istini Pa makar najgrešniji me ljubav čini veliki, Kada sam pred tobom u istini Pa makar najgrešniji Tvoja me ljubav toliko Svi su me samo tebi bliže doveli I sada osjetim dobro je čekati Jer me u kušnji učiš više ljubiti Tebi sam najsličniji Kad volju očevu ja izvršim Pa makar najgrešniji Tvoja me ljubav čini veli ja me ljubav čini veliki